irratxaioa Gurpiluna mugikorra, kaletarra eta batez ere erradikala Eta zerzi, eta zertan, zertan erradikala galdetuko duzu, zertan, zertan Galdetu, galdetu Zertan da erradikala Oixe, zertan da erradikala Ba batez ere, adinean da erradikala ze saio honetan normalean Hiru urtetatik lauro gehitamar urtera arteko jendea parte hartzen du Horregatik da erradikala, ja Oh, ze ongi, claro, ze polita Ze polita den gure programa taxi Bai, bai, venga, goaz aztera, mesede Egunero bezala Etxetik ateratzen naiz kalera bidean etxeko eskailera iesten ditut atea ireki eta banago kalean nire eguneroko tasunean nire eguneroko lanaren bila nire taxi furgoneta bilatzera joaten naiz ea bezeroren bat aurkitzen dudan. Iepa, kotxe bat pasatzen da hemen nire eskerretik. zaizea, zaizea amaten duen. Bueno, errepidera begiratzen hasten naiz eta betiko ikusten duen nire txeren ondoan dagoen ba, errepidea, pare batzu baitzen ere eskerretara. Gaurko normal atera da, hori horrela zengo nuke, ez eguzkitzu ez eubitxua, ez gehiagi, baina beno, behintzat ondo egoten da, hemen kaletik. Bakizue, nire izena Rodolfo Lagartijo da, taksi gidaria naiz, eta zuekin egongo naiz, hemen bezero bat aurkitzen duan bitartean, edo bezero bat aurkitzen badut, ba, bidetxo hori egiten. Taxi! Ei, Nork esan du taxi? Hortik? Eskuinetatik hor... E, pertsona bat ikusten dute. Kaixo? Kaixo? Kaixo? Ei! Kaixo? Kaixo gunon? Aupa gunon? Ez hau zaitut? Bai? Zure... Hau txaiten zait ezaguna? Bai, zure... Nire zure arpegia ere? Bai, ba ez nondik... E, nongo azara ba? Pues, uste dut... Nire dantzintzatik... Eh, Asiarra, Vietnam ezagutzen duzu? Ba, ez, ez, ez dut Vietnam, Vietnam ezagutzen, ez? Herri historikoa da. Bai, Vietnameko ezarazu. Bai, bai, Ah, eta, ze, zer zabitza gaurkoan emendik? Ben, turismoa egiten, ah. turismoa egiten berriozartik. Ba, primeran. Ba, eta zer ikusi nahi duzu? Bueno, e, nahi baduzu begira, ni naiz eta gutxikora bera, ba... Bai, Bai, ba, mendiko nahi biltzen naiz e, taxiarekin, nahi baduzu, ba, bueltatxo bat emango izut ikusteko gure vale, Bale, vale. Primeran, gozkan. primeran, primeran, ze kasualitate ongi, bale? Bai. Bai, oso ongi, Matias dut izena. Matias, kaixo Matias, nire Rodolfo nahi, ba, sartuko... Ba, apa, Rodolfo. Sartuko gara nire kotxean. Bai, bai, oso ongi. Matías, telefonoak egiten duzu piru bi, piru bi, edo ze? Ez, lasai, lasai, vietnametik ditzen diate eta oso garezti ateratzen zait eta ez dut hartuko, lasai, lasai Bai, seguro, bai, ez oso... oso garezti aterako zait zura, bai Oso garezti ateratzen zait Bueno, Matías, zer ikusi nahi duzu Bueno, pues, esan diate, nola, ya gozaria egin dut Pues, vuelta mango dugu, pizkat vuelta matera, ikustera paisajea eta nola egiten du eguraldiona, Eta bai. nahiko nuke gero pizkat jan ongi edo daztatu hemengo produktoren bat? Hemen, hemengo produktuak oso oso nahi dira eta oso daztagarriak dira guztiz. Bai, bai, bai, bai, hori izan didate, bai, bai, bai, bai. Bueno, bai, hemen eskerrean daukagu... Ikusten duzu eskerraldean mendi hondi hori, hori ezkaba mendia da. Oh, eskaba, bai, bai, entzun dut ere historia asko daukala mendi hori, bai. mendi hori, bai, bai. Gainera, iruñi osoan pixkat ikusten den dominatzen duen edo iruñi osoa dominatzen duen mendia da ezkaba. Bai, eta hor, goien ikusten duzu hor dagoela eh, eraikuntza zahar hori? Bai, bai, ikusten dut. Ba, begira, hori gotorleku bat da. Hori gainera, historia handiko, bai, zu bezala, historia handiko e, gotorlekua da, ze, bueno, puf, hor, dizut, urbilduko gara, igoko gara pizkat eh, horra? Bai, bai, bai, noski, noski. Vale. bidea badago ongi? Bueno, Eta, ez esan ez Matias zarela esan ez? Edo... Bai, Matias. Bale, Matias. Begira, ba, nahi baduzu, izke gaur, bueno, e... Eh, normalan irratia jartzen dut, berriozar irratia jartzen dut, baina, bueno, gaurkoan, e... Eh, erratia, erratia mm, baino pentsatu dukat entzutea hemen edikarri edukat eh, zede bat, bai, zinta bat. Normal hori berri irratia erratia jartzen dut, zeneiko errati majoa da eta jartzen bai. dute musika eta eta ah. programa polita dozkate bai, bai, baina... Bai, bai, bai. E, gaurkoan begira, gaur ekarri dut zinta bat. Gainera, e, lagun batek egin zuen, egin duen zinta bat da, edo CD-CD bat da. Eta gainera oso musika kuriosoa eramaten duena. Nahi alduzu ah, bai. entzungo dugu abestitxo bat eta... Bale, bale, oso ongi, oso ongi. A ber, emango diot ba. Longoa da. Ba, Senegalen... Ah, Senegal darra da, Afrika. Zeurrun, zeurrun. Bai, bat zu asiakoa Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Afrikako hasiko gara berri. Ona, ona. Eh. Hasiko gara, a ber, eh a begira, salam aleikum. Oh. Ditzen den abesti hau, salam bai, bai, aleikum. Bai, bai, ba ez dakit, eh hasien ona sentzu zu, salam aleikum da. Bereintzat da, ba azalam aleikum pakea zurekin edo kaixo, bizkat agurra bat bezala. Beraz guk eh gure ratotxo agurtuko dugu. Oso ongi. Abesti honekin. Taxi! begira, ba hor, hor eskuinean, hori ikusten da berriozar, eta ikusten duzu, hor, bai. etxe horiek, bai, hori berriozar dira, bai. Gero, e, pizkat ezkerrago, hor ja, goian, eta ikusten direnak, e, hor, e, eraikuntza zar, zar horiek, ikusten dituz hor, hor, goian. Bai, bai ba, dira, iruñeko alde zarra. Eta begira, ikusten duzu hor, die, hor, ezkerrean diagonal, bueno, eskuinen diagonalean urrun, Ai bai, oi bai, ba, urrun bai bai. Bai, ba eri beste Iruñeko auzoa dira, ba adibez Don Ibane auzoa, hor urrun urrun barainain. Oso handia, oso handia. Bai, ta bero, beste beste aldean hor hori da hori da Antxoain, hor burlata. Ikusten duzu ikusten da guzti guzti emendik, eh? Asko, asko, oso handia da Iruña, oso handia. Bueno, bueno, es seguro Vietnamen daukazuela eh dakazutela, e, eh, nola esan, e, asko ziria hondiagoak ez, baina, bueno, hemen horrelakoa da, ez pentsa ez dakit. Hau da daukaguna. Bai, bai, oso polita, oso polita, bueno. guztokoa. Vale, musika naiz... bezala, musika bai, gust... oso polita. Gustatu bai. zaizu entzun bai, duguna bai, bestia. Bai, bai, bai. Ba begira, abeslaria ditzen da Ismail, Ismail Kamara ditzen zen. Eta lagun batek kontatu, jo ba, lagun batek e, e, grabatu zuen abeslari hau Senegalen egon zenean. Ah ezagutu zuen gainera oso modu bitxean e, abeslari hau. Bueno, entzun dugun abestia ditzen da Salam Alekum, ez? Salam Alekum, ba, e, musulman darrentza da, ba, agur kaixo esatea bezala, ez da? Zan nahi du, bakea zurekin edo, eta Salam Alekum eta Malekum Salam e, erantzuten dio beste besteak, ez? Eta begira, e, kuriosoan, nola ezagutu zuen lagun hornek, e, abeslari hau ze begira, Senegaleko herri, txiki batean zeuden mhm. eta lagun batzuk e, etorri ziren, iruñeko lagun batzuk etorri ziren beste lagun hau ikustera. Eta prestatu zuten kontzertu bat, ze lagun hauek musikariak ziren, eta e, eta egin zuten kontzertu bat kalean, hor, ba, arratsaldeko sortzietan edo, oso giro polita, oso zuaitz batzuen azpian, afri, afrikar batzuen azpian, jendea hor, altaboz handi batzuekin, eta guztiak dantzan, eta hasi ziren jotzen eta horrela eta batean tipo pasatzen horrela txerrondola batekin eta mm, hasi hasi zen hasi zen entzuten musika eta gustatu zitzaion eta gerturatuten zen tipo eta san zuen bitu eh abestu dezaket pixka bat e, zuek oso ondo jotzen duzu eta zuten bai, bai, bai nola, nola ez, ez abestu, abestu, abestu ezazu pixka bat eta total hasitzen abesten eta guztia geratu ziren liluratuak nola nola besten zuen, bai, bai. Eta Ismael tipoa ez ezaguna da Senegalen. Ez, ez gehiegi. Bera bera em, gaur egun bizi, bizi da Bueno, herri txiki horretan eta bizi da e, saltzeaz eh olako medicina raro batzuk saltzen ditu. Ah, bai, baina bai. musikaria. Bueno, ba, ez da ez da horretaz bizi, ez? Ez ez gaur egun ez du ateratzen diru hortatik. Bakarrik ateratzen du, ba, saltzen ditu medicina oso ba, oso arrara batzu. Baina begire, igual baduzu, entzuten dugu hemen hurbilduko gara berrioko txera eta jarriko dizut beste urrengo besti bat, bale? Bai, bai, mesedez. Nora goaz orain? Bai, txo, txo, jarriko dugu entzungo dugu hau eta eta ia ikusiko dugu nora joango garen, bale? Lasai, lasai, eh, deskuento txiki bat eingo dizula. Bale, bale, oso ongi, oso gustora gozurekin, zurekin gainera. Bueno, vale, venga. Something Somewhere. if anything goes wrong. Tell me who we gonna run to. The people that shall after The righteous will suffer. gustatu daizu? Oso polita, bai, oso polita. Bai. Bai, bai, bai, bueno, bai. oso ondo abesten du tipuak, bai, eh? Ba, abesteo hau ditzen da Something Somewhere. Eh, something da, bueno, ez dakit ingelera etxeiten duzu, nik ere oso gutxi, baina, bueno... pizka bat ikasten nago. Esplikatu ziren laguna. Something da pizka zerbait, eta somewhere da eh, nonbait edo. Zerbait nonbait. Eta esan nahi du, ba... Mm, something is going on somewhere zerbait, gerta, zerbait gertatzen dela non bait edo, bueno, e, eh, bizkat poetikoa da bai, bai, bai, bai, letra hau, baina justu hemen gaudela ezkaba mendiko mm, punta honetan edo, ba, hemen atzean daukagun gotorleko hau, ba, hemen ere gert, izan zen, hau izan zen kartzela bat frankismo garaian. Eta egon zen, e, bueno, jende asko zegoen preso hemen, eta ies egin zuten, eta, bueno, sekulako triskantza egon zen, e, ba, preso edo ies egindako jende asko hil zuten. Zergatik zeuden presoak? Zeude, ba, ziren txarrak edo lapurrak edo zergatik? Bueno, segun, segun nori galdetzen diosun, igual hori. Baina gehienontzat edo bueno, gerra garaiko gerra garaiko kontuak ziren eta ba segurazki edo beren ideietatik ideiengatik edo kartzeleratutako jendea zen gehienak segurazki ez zuten ez egin, baina, bueno, badakizu, gerra garaietan... Bai, bai, bai, gerrak leku guztietan dira txarrak. Bai, oso, oso gauza txarra, eta kasu honetan, ba, ba, sekulako triskantza, eta mm, nahiko ezaguna da, pizkate, eh, mendia batez ere, ez, gotor leku honetan gertatu zuena duraia urte luze, eh? Urte, urte luze, bai, bai, bai, bai, bai. Eta horregatik, ba, bueno, adibidez, Ismail, Ismail honek ez beti kantatzen zuzun pizkat neko bakezalea zen, esen bat ere... Eta adibidez begira, abesten zuen, abesti hau... Onke pizkat luzea da, eh, pizkat abesti hau. Bueno, e... Ez dut ere zure, zure denbora galduna, nahi, joango gara beste leku batera edo? Ni oso guztora nago berdin zait, nahi duzun lekuan. Bueno. Zutan konfiantza ya, jarri. Bueno, bueno. Las ese descuento txiki bat egingo dizut, eh? Oso ongi, oso ongi. Venga, guai, jo, itzuliko gara etxera. echera. etxera, barkatu, kotxera. Guazen ba. Guazen, guazen. Guazen ba. Guazen, iepa. Ba bai, ezkaba mm, mendia horregatik da ezaguna eta goza askotatik ezaguna da ere. Joango gara jetxiko gara gutxi, gutxinaka gutxinaka, ze hemen dauden e, e, kurbak edo dira nahiko nahiko zailak, basik bai, jetxiko bai. gara... Lasai, lasai. Lasai, lasai, bai. Nahi baduzu jarri beste abesti bat eta horrela lasaiako jetxiko gara. Ba bai, begira. E, Ismail honen beste abesti bat jarriko dizut eta gainera e, kontatuko dizut Ismail Kamara, Kafuntinetik Senegaletik zuzen zuzenean, zuretzako. Taxi honetatik, venga! you want you to rock me tonight. I really want to feel alright. Want to to saison. Taxi, taxi, taxi. Hey, avec Joy. Bye. Ba, bestia deitzen zen I really want I really. Horla deitzen zion Ismail honek. Bai, zen eh, lagunak lagunak e, Senegalen egon zenean, ba egon zen iaia bizitzen tiponekin, honekin ilabete batzutan ze claro, oso musikari ona zenez eta laguna hau ere, ba gustatzen zaionez musika egitea eta jendea grabatzea, ba egon zen iaia ia berarekin, bueno, ba berarekin abesti hauek prestatzen. Eta oraindik bueno, ba pasatu zean zedea, horrendik iaia ez dago bukatua, baina esan dit, ba, norbait interesatzen baldin bazaio, badai egin dezala berriozar irratira, eta hor, e, zer hor badakizue nire kontaktua hor dagoela, ez? Ba, e, zerbait nahi ezkero, zer ni e, nire e, taksiko irratia edo bakizu ez, e, Matias, e, Noraitzen da, radio-taxi doa behar dutela, ez, bai, bai, bai, bai, zentralita edo, ez, ba, apurtu adokat, orduan, e, komunikatzen naiz e, berrezar bitartez. Badakizue e, dialaren egun puntu sortzean dagoela. Eta orduan, e, interesatzen baldin bazizkizue e, abesti hauek, ba, hor aurki ditzakezue, bale? Deitu eta beraiek lortuko dizkizue. Ze oraindik ez daude markatuan abesti hauek, ez dituzte saltzen. Bueno, ba, Ismail hau oso historia kuriosoa zukan ze ba, bera, Sierra Leonakoa, Sierra Leonakoa zen, tipok bat zeuzkan berroita bost urtin inguru edo, eh? zen, zen gaztetxo bat, bazen, bazen ja, eta bizi luzea izan zuen. E, Europan bizi izan zen urte batzuk batzutan, egoi bizi izan zen Suizan, Italian eta, eta, eta bueno, bere etxetik edo, Sierra Leonatik duela urte asko ateratzen ze, ez dakik goratzen duzun zu, bueno, ez dakik jakin gozu, baina Sierra, Sierra Leonan egon zen oso... Guda. bai bai, oso guda potentea bai bai, oso bai. guda krudela. Bai, ezkaban, ez, lehen esan dugun bezala ezkaban, eta, bueno, ikusten duzu begira, hemen zuaitza hauek, ba, hauek pinuak dira. Ah, bai, bai, bai, bai. Oso, bueno, zi maz, barkatu. Ba, begira, em, e, Ismail hau, e, Sierra Leonatik ateratzen guda baino lehen, esan guda baino lehenago, esan, esan zioen bere lagunari, lagun honi, eta, e, bueno, eta biz, izan zen leku askotan, ganan leku askotan. Eta bere, bere familiaren, familiaren historia kurios, nahiko kuriosoa zen. Ze kontatu zian, kontatu barkatu, kontatu zen ere lagunari, eh bere, bere aita jamaikatik zetorrela, jamaika e, Karibean dagoen, ez? Amerikan dagoen irla txiki hau da, e, gainera bere musika, e, musika uneko regearen antzekoa da. Bai, bai, bai, bai, estiloa, bai, dauka. Bai, bai, bai, dauka. Ba, justo kontatzen, kontatzen zuen e, nola e, bere, mm, bere aita, Jamaikar e, bidaiari bazen, komertziante bazen eta Afrikan zegoen bidaiatzen eta nola e, ailegatu zen Sierra Leonako herri edo zonalde batera eta bapatean, ba, bueno, e, bueno, bapatean edo jendearekin hitz egin da, ba, bai. ba, konturatu zen edo, ba, bertako kondairak, bertako jendearen izenak edo abizenak eta horrela, ba, berari txikitan kontatzen zizkiotenaren oso oso antzekoak zirela. Ai ba, ai ba. Eta orduan tipoak ba, konturatu zen edo pentsatu zuen, esan zuen behitu, hemendik dato, datoz nire, nire arbasoak, ez? Ordan Claro ikusi zuen nola zeuzkan bere antzekotasunak ba, eta ba, oixe, Oh, ze historia polita, ze bai, historia eta, polita. Eta gainera, eta tipo akordan esan zuen, hemen daude nire, hemen daude nire, nire sustraiak, ez, karo, nire, nire arbasoak edo, bai, bai, esklabu e, e, bezala etorri ziren ja, jamaikaraino, eta orduan berak, ba, esan zuen, orduan nik aurkitut hemen nire sustraiak, beraz, hemen geratuko naiz bizitzen eta bertan geratu zen bizitzen eta ordan bueno ba bere semea laba jaio egin ziren ja hor ze beraitak ez hor aurkitu zuen bere jaioterria oso gauza e, sinez gaitza edo oso zaila da e, sinesten baina bueno berak bai. kontatzen zuen hori egia zela eta beraita hor eh, horrela geratu zela Sierra Leonan. Historia polita bai, bai. bai. Ipuina bezala dirudi, bai egitan. Eta entzungo dugun urrengo bestia, Black Roots Roots ditzen da, e, eh, sustrai beltzak edo, sustrai eta e, sustrai burutzi ditzen badugu, ba mendago Black Roots. Taxi. Taxi. taxi. Roots da li, Black Roots coming up. Black roots are move on. Yeah, black roots coming Live and direct, black roots are so strong. Yeah, roots are Black Rooks edo e, Sustrai beltzak deitzen zen abesti hau Ze polita, ze polita Ismael bai, bai, bai, bai, bai. Dantza, Nahiko dantzagarria gainera, eh? Sola, e, mugitzeko, ipurdea mugitzeko ba, Bai, bai, bai, bai, egon ziren Iabete batzuk hor lagun eta, eta Ismael hau bai, gauero grabatzen pixkat eta gainera, klaro, kontatzen zian oso zaila zela grabatzea zerri honetan joaten zen argindarra joaten zen egunero. Gauero joaten zen E, joaten zen argindarra, ze gainera, arratsaldeko zazpietan egiten zen gaua, ez? Ze hor, dute hemen bezala e, ordu edo aurrera eta atzera botatzen, ez? Beti, zazpietan, pum, egiten, egiten da e, gaua. Eta orduan, egunean zehar, ez denez behar argindarra, ez? Osa, ez hainbeste, esan dizut ba, ba dendetan eta horrela erabiltzen dutela argindarra, baina etxeetan ez da, ez dira bombiak behar, ez? Eh, nahiko argiona dago. Bai. Eta eta ez dute irratirik edo bai, bai, bai, bai. grabatzeko estudiorik ah, edo... Ah, bueno, bueno mm, baduzkate, baina justo herri, herri horretan ez zeuden. Gutxi, gutxi. E, ba, men, osea, zen nahi dizut, hombre, hemen baina askoz gutxiago argi dago. Eta batez ere zeuden, ba, kapitalea ondietan edo, baina hau zen pixka herri txiki bat, orduan bertan ez zegoen ezer, baina nire lagunak ekarri zuen bere grabaketa estudio txiki edo, bueno, ordenagailu bat, e, mikro batzu... Bai, grabatzeko estudio mobila. Bai, bai hoize, hoize. Ba, kontatzen zian laguna, nahiko zaila egiten zitzaiela grabatzea, ze, klaro, argindarra joaten zitzaien, e, egunero zazpietan, ze, klaro, zazpietan egiten zen gaua, orduan, jendeak hasten zuen guztiok, ba, bere bon, bonbilak eta horrela pizten, orduan, pizten zuen mundu guztiak argia, eta orduan, pum, joaten zen argindarra. Ai, <laughs> ba, ze, ze, ze problema. <laughs> bai, bueno. Eta orduan, klaro, eh, grabatzen zuten, ba, beti, hombre, e, zorionez... Koizean? Ez, ez, ez, gaubean, baina portatilak e, ordenagailuak eh, zeuzkan ba, bateria, orduan bateria irauten zuen bitartean, ba, pare bat ordu edo behintzen zeuzkaten e, grabatzeko. Ba, bai. E, begira, e, hitz egiten dugunez, bai. jarriko dizut urrengo bestia entzuteko, e, what a night deitzen da. E, egiten duela ba ze ze gaua edo, ez? Begira. What's it about? Disco night I can't forget. What a night what a night what a loving disco night I can't forget. On a discotheque I met with her lady. She's so beautiful, she got quality that a woman possess. After the discotheque, walking together, innocence just make good use of Potential, it was too fortunate to what a night. Eh, eh, what a night, disco night I can't forget. What a night, yeah. what a night, oh, oh. what a loving disco night I can't forget. is a rap from here to your buds. Before I get down and start the rap, I like to introduce myself. night, what's a night. Haze gaua, bizi genuen, bez, egun horretan, what a night. Ismail Kamara, Senegaletik zuzen zuzenean, Kafuntin herritik, Matias. Bai, bai polita, polita. Bai, oso oso polita, bai, bai, abesti erdi akustikoa edo. Eta kontatzen zian, kontatzen zion nire lagunari nola abesti hau amabost urtekin edo ba, gaztetxoa zenean e, idatzi egin zuen. Eta besti honetan, e, kontatzen dugu bat anait, bat anait, ez? Eh, joan zela diskoteka batera, ezagutu zuela neska bat, eta horrela. Eta bueno, ba, hori egiten gertatu zitzaion, ba, lehenengo aldiz joan zenean diskoteka batera, edo, eta ezagutu zuen neska bat, eta berarekin joan zen, eta bueno, ezakite, eh, edo, amodio egin zuen, edo, bueno, izan zen, berarentzat oso gau berezia, bai, bai, bai, bai, bai, eta bai. horregatik... Ikusten da, egin zuen abestia eta guzti? Hori da, bai, baina, bai, bai. baina berarentzat ere neko abesti berez eta kuriosoa ze jo bat tipoak bat zeuskan berrogeita bost urte inguru edo eta abesti igual, ba igual beranentzat hogeita hamar urte zeuskan edo mm, esan ez dut, eh, ez ba beti jendean letretan edo evoluzioa e, somatzen dela esan dizut ba ba evoluzioa edo baina bueno ez ba nahiko abesti polita edo bai, bai, bai. lasaia da ez akustikoa what a night what a ez orduan Ba, abesti gehiago dauzka. Eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, badauzka, badauzka, bai. hori da. Ba, begira, e... A ber, entzun dugu I Really Want, entzun dugu, begira, ba, entzungo dugu orain, e... Aduna, ditutakoa, hau gainera abesten du Wolofen, frantsesaz, ah, eta... Berizkuntza da edo? Bai, bueno, bera, bai, Senegaleko hizkuntza da Wolof. Entzungo dugu aduna eta kontatuko izut e, pizka gaiago, Oso ongi. A ber, hemen dago. justice for everyone and every living thing. In front of the mountain, on a tout petty. petit. In front of the ocean, on a tout petty. petit. In front of them. orain zen begira Matias, hau da sandu zelai, hemendik iguko gara iruñera, ire aldezarrera, hor, ne bauzu hor utziko zaitut eta hor pintxo batzuk hartuko ditugu edo? Ba, oso ongi, oso ongi, oso ongi, primeran. Bale, ba, bitartan begira, entzun duguna beste ditzen da, aduna, aduna patundala edo, holako bat, ahi ba. Ai, Zegertatzen zaizu? Aiz, txarra. Dodolfo? Ez, baiz, eh, doministiko egiteko gogoa, baina Ai, bai, justo. Bai, bai, bai, moztu zaitz, txarra. Bai, txarra den hori, bai. Bai, ba, aduna patundala ditzen bai. zen edo, e, beraren edo esaten zuen e, bizitza e, dela, bai, nola zen putundala edo, esaten kontatzen zian lagunak, eh, ba, bizitza zela e, kaldero bat bezalakoa hor Senegalen omen daukate kaldero bat urez betea etxe guztietan eta dauka daukate olako e, goiare bat eta mundu guztiak edaten du goiare horretatik. Ez da, hor beti e, egunero ba, betetzen dute urgarbiaz e, perolo hori edo eta ordan hortik e, familiako jende guztiak edo eta, pasatzen den edo nor hortik edaten du. Ordan azetun du berarentzat ba, bizitza horrelakoa dela, ez? Ba, mm, e, konpartitu edo elkarbanatu oh, baretu gora gauzak, eta eta gaina ba, abesten du ingeleraz, abesten du frantsesez ez, eta gero esaten du em, En la vie tous les chats esaten du, ba, bizitza honetan katu guztia dira beltzak, e, bueno, entzutea jendeak, ba, berriozar erratia da ditzea nahi badute, eta bertan hor daukate e, CD edo daukate CD de Beno, motel, eh, ja hasi gara, bueno, urbilduko gara, begira, jarriko duzuta ia besti bat dantzatzeko horla pixka bat, ze ja hasi gara ailegatzen eta... Bai, hau ja, azkena izango da edo... Bai, bai, bai, azkena... Ze pena, ze pena. Bai, azkena izango da, bale? Bueno, jarriko duzu gainera, hau araba, arabarrun bado etzen hau kalips, bueno, hau da ez dakit ze estilokoa den, baina neko dantzagarri da, ikusi, ikusi. Ona, ona. Venga. Venga. Levantza zatera altimodue Ze gustatzen zaizu, Matias? Oso polita da, txateko preziosoa. Eh, bai, du Nire taxian dantzatuko duzu, abestuko duzu nahi dezun guztia. Rieska, rieska. Herri ozarretik, sandu zelaetik, barainetik zizurren edo ibili nahi duzun leku guztietan hemen egongo da. Gure taxia hau. Ebiliko gara emendikuna, azte honetan. Ismail Kamalaren Ismail Kamalaren musika ezagutzen Afrikatik, Iruñerriara, Euskal Herriara, hipa! Ale, ekipo, venga, iiii! Epa, jo! Don, don, Arantxa! Uh, ara barra barrumba, rumba, rumba, rumba, ei, Matías Oso polita, oso polita, oso, polita. oso gutatu zai! Bai, eta nire ere, bai, oso bai, bai, gantzagarria bai. da! Ismael, oso gantzagarria, Ismael, kama... Musikari ona, ona. Bai, oso musikari ona da, bai. Matias, hasi gara... Jamen gaudea, Iruñeko aldezarraren inguruan edo, eh? Oia, marindades... Bai, usaintzen dute, usaintzen dut hemen. Bai, bai, bai, bai pintxoak ya. Pintxoen, pintxoen soinua edo, bai, usaina, soinua, zaten duenik. Matias, onaino ailegatuko gara. E... Bueno, kobratuko dizut. Pintxo batzuetara gomen bidatzen bai dazu. E... Bale, bale, oh, ze truke ona, ze truke ona. Bai, bai, bai, bai. Ez dizut bidaia kobratuko, bale? Oso ongi, oso ongi, Rodolfo, guazten ba, nahi duzunean. Bueno, agurtuko dugu, bueno, hemen, ez du, hemen, oso gustore bile gara, espero dugu beste norbaite... bueno, mundu guztia ondo, ondo egotea, ez? Hori da, hori da. <laughs> Garrantzitsuena. Venga, agur. Agur familia, agur guztiak. fácil, bazilatu, venga. Venga, prest. Hiru, quitándole, la una hori la gala. nagara. Antzuaringo, quitándole. Gaurkoa da, irratia, Taxi, programa en Tsundusu. Has escuchado el programa llamado Taxi, una radioficción que hacemos todos los jueves de 11 a 12, que hoy ha contado con la con la presencia de Aitor. Aitor, opa ahí. Opa, encantado. Encantado, sí, hoy has, has hecho de Matías, no sé si colaba mucho hacer de hacer de chínico. Vaya, bueno, es eh? egin duzu bai papera. Gaurkoan entzun dugu, bueno, conocer a Aitor. Bai, bai, oso gustara, primeran. Bale, bale, ba. Posten ez. Gaurkoan entzun dugu Ismail Kamararen musika. E, daukazu orain minututxo bat ditzeko berriozari irratia eta e, bere musika edo gustatu baldin bazezu eskatzeko. Guk eh, eskerrik asko batez ere eskatzen de, ematen dugu Ismail Kamarara artistari, ze hauek eh, lehen esan dugun bezala, beste hauek e, inoiz ez dira merkatura atera eta oraindik daude hor eh, zai. Beraz interesatzen bazaizu, beti taxi programara deitu ezakezu beste lezer. Gugatik guia bagoaz, hau izan da guztia, eta urrengo asterarte, txau txau peskau. Agur! Agur.